lyckan här i livet den går upp och ner Fast vi oftast inget av den ser När jag hoppet mist och allting är så trist Då tänker jag som verklig optimist den kommer, den kommer, den kommer Den kommer nog en vacker dag till mig när glädjens och kärlekens blommor de spirar upp liksom förgätmige. Jag är så säker på att det kommer, ja det kommer, det kommer när lyckans fe hos mig gör sin debut. Den dag jag får en vinst upp på hundratusen minst den kommer nog en vacker dag till slut Varje dag som verklig sol och blomsterman läser jag herr Saxons såningsman Hela hans system, det är som ett poem fast han ingen tack av världen fann. Men det kommer, ja det kommer, det kommer, det kommer nog en vacker dag till dig. När vi äter gräslök och blommor och lever upp på luft och timotej. Jag är så säker på att det kommer, ja det kommer, det kommer. När fårkotlett mot morotsbiff byts ut när istället för cigarr vi har citra och gitarr Ja, det kommer nog en vacker dag till slut Tidens store väntar sig en sorglig lott Sen Fredrika sin staty har fått Ja, allting går igen Tänk på det min vän i skönhetsrådet Anna Lindhagen Men det kommer, ja det kommer, det kommer Det kommer nog en vacker dag till dig när du i blankongsträdgårdens blommor går kring med broder Karl och Ellen Key. Jag är så säker på att det kommer, ja det kommer, det kommer. Då Sigge Ekman står i en surtut. När